Rabiul Avala 1433. godine 1. marta 2012. godine naša 20. tema počnemo sa imenom Allaha Tebaraka wa ta'ala zahvaljujemo na njegovim blagodatima posebno što nas je učinio muslimanima donosimo salavat i na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam na njegovu porodicu, na njegove ashabe i na sve oni koji ga slijedi do sudnjega dana. Danas govorimo o kasasun Kur'an. Govorimo o kur'anskim kazivanjima. ili ono što je najbliže jelu iznošenju povijesnih događaja, iako nije samo vezano za istoriju, nego ono što je vezano za ono što se dešavalo za vrijeme poslanstva u vremenu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Kao je obično, govorimo i donosimo definiciju o riječi kasas, kasa je kusu, što je riječ kasun, jezički, pa kažem da je kasun infinitiv otkazivati nešto, jeli? A kasa se množina otkaz. Pa jezički to znači e, tetebul eser ili slijedjenje traga, praćenje traga. Allah Đelšanu navodi u Kur'anu ovu riječ pa kaže o Musau i njegovom dječaku koji su putovali, fartada ala asarihima kasasa. Pa se njih dvojica vratiše pratijeći svoje tragove kojima su došli. Pratijeći svoje tragove kojima su došli. Što bi rekli, pratije svoje, jeli, pratije svoj trag, slijede svoj trag stopu po stopu. I na drugom mjestu وقالت لأختي قصيه I kada reče njegovoj sestri, slijedi ga, prati ga. Znači, kada je majka Musa, a.s. pustila niz vodu, rekla njegovoj sestri, kusi, potrebila riječ, Allah Žešanu potrebila riječ kasa, jel? To je slijedi njegov trag, do ne, dok ne vidiš ko će ga uzeti, kako će završiti, gdje će zastati i tako dalje. Isto tako, kada neko nešto usnije, pa to nekom i posle priča, on prati taj događaj. Zato što, što slijedi događaj za događaja, prič, jeli? Pa zato kaže Allah Đelšanu spominje u suri Usuf La taksusu ru'ja'ke ala ihvetike. Ne kazuj ovaj svoj san svojoj braći. Isto tako s druge strane praćenje vijesti Inna hada lehu al qasasul haq. Ovo su vijesti onako kako su dogodile u stop koja sama istina. Pa to su vijesti, jeli? koje nam se pripovjedaju. kad kane fin kasus im ja ibre. U vijestima o njima imamo pouku oni koji su pametni. S tim što bi ovdje napomenemo, kad je pitan riječ kisa, od razlike za kas, pa kas je kazivanje, kasa su kazivanja, e, kasa su kazivanja, a kisa su priče. Pa sa fetom će biti kazivanja, a sa kestrom će biti priče, od riječi kisatom. terminološke znači ono što se spominje u Kur'anu što nas interesuje Kur'anska kazivanja to skazivanja o prošlim vremenima i prijašnjim narodima o prijašnom poslanstvu i poslanicima kao događajima koja su se u povijesti ljudskog roda zbivala i kazivanja iz perioda samog poslanstva za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kao su pitanju kuranska kazivanja, moramo napraviti razliku između kuranskih kazivanja, kuranskih priča, i narodne književnosti. će kuranska kazivanja biti dokumenti. Dokumenti, jel, istorije, jer se oni oslanjaju i dolazi od, od istine, dolazi od Allaha tebaraka wa ta'ala. Pa kažemo da se sušti, suštinski razlikuju od svih drugih oblika iznošljena povijesti, događaja, vijesti koje poznaje čovjek i tako dalje. Jesu druge drug, drugi dok, istorijski dokumenti jesu li istiniti. Na čemu se baziraju, koji prenosi, toliko laži ima onome što je prenešeno u istoriji, u postanku naroda, u, u ratovima, prvom svjetskom ratu, drugu. Prvo, nema dovoljno podataka, dok čega su ratovi, koji je poveo, i tako dalje kuranskim kazivanjima nema emocija, nema bajki, nema tu grimovih bajki, nema priča, nema mašti, nema nekakve čežnje. Nego je to apsolutna istina, čiji su argumenti neoborivi. Nisto kazivanja o pretpostavkama nekakvim. Nego su kazivanja koji govore slučivo realnim istinitim događajima koja su dogodila na zemlji, jeli, onako kako je Kur'an iznosi. Pa dao Allah, dragi, da naša djeca uče kad je u pitanju lektira i kad je u pitanju što se daje djeci da izučavaju kuranski kuranska kazivanja i ono što Allah govori da ne učimaju lektiru jeli, izmišljenije priče, bajke i ono jeli, što nam, što nam se priređuje. Koje su vrste kazivanja Kur'ana? Ako pogledamo definiciju koju smo rekli, onda ćemo to bolje razumijeti kroz, kroz vrste kazivanja. Prvo je kasasul enbija. Prva vrsta je kasasul enbija istorija o poslanicima ili kazivanje o poslanicima i o narodima koji su poslanici poslani. Pa su u ovoj vrsti jeli, govori o poslanstvu pojedinih poslanika, iako je poslanika bilo jeli, na hiljade, izvojeno nekoliko poslanika koji pozivaju svoj narod spoznaju, spoznaju svog gospodara, način života, način djelovanja dijelu koji će odvesti ka uspjehu. Plašenim dijelima koja ih vode ka uništenju. I možemo kazati, jeli, da je možda trećina Kur'ana govori o, o, o ovoj vrsti. Jeli. Drugo je Havadis Gabire ili kazivanje o narodima e, bez određivanja ili čudni događaj da kažemo kao što je priča o Zulkarnejnu priča o stranu u drugojima u pećini jeli priča o Jeđuđu i Međuđu priča o Adamovim sinovima o Ashabu Uhdud o događaju sa slonom i tako dalje. I treća vrsta jesu kasas fi ahdi nebi sallallahu sallam ili havadis fi ahdi nebi sallallahu sallam to skazivanje od događajima iz perioda samog poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Allah Žešanu govori ono mi je što se desilo za to vrijeme, kao što je događaj na Bedru, kao što je događaj na Uhudu, na Hunenu, na Hendeku, na Tebuku, i drugo što se odnosilo, je li kada je pitanju vrijeme poslanstva, vrijeme poslanika, eh, sallallahu alaihi wa Nekada se zna dogoditi da Allah Lješanu ponavlja neka kazivanja u Kur'anu. Pa kažemo na, na, na početku da postoje dvije vrste ponavljanja u Kur'anu. To je tikrar samog ajeta, ponavljanje pojedinih ajeta ili dijelova ajeta u Kur'anu. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فبأي آل ربكما تكذبان ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره Allah Lješanu dio ajete ili pojedine ajete nekoliko puta ponavlja, ponavlja u Kur'anu. A druga vrsta ponavljanja jeste ponavljanje sami priče, samog događaja o poslanicima. Najveći primjer je zato je kazivanje ili ponavljanje kazivanja o Musao alaih salam i, i faraonu. Međutim, kažemo, iako nam se, iako nam, jeli, liči da je to ponavljanje, Međutim, nije to obično ponavljanje, nego se je li to ponavljanje uvijek vraća na novo poseban način i govori o novim detaljima, je li različitim stilom. Ono što je kazano u jednoj priči nije kazano u, u drugoj, gdje, se ocrtava, je li snaga nad naravnosti Kur'ana gdje se odaje i pridaje važnost određenoj priče, određenom događaju. Gdje se iznosi različit cilj, je kada je u pitanju ponavljanja nekog okazivanja. I možemo kazati, je li, da u stvari i nema ponavljanja istog I nema ponavljanja kazivanja, nego se ovim vraćanjem, jeli, kazuje na bezbroj novi nakakvih slika, jeli, koje, se, koje možemo da vidimo iz drugog ugla, da se potpuni mozaik istine u odnosima, jeli, u, u, u, onoga šta, šta se spominje tamo. I mi ako pogledamo danjašnicu, e, vidjet ćemo koliko je važno e, da znamo ono što se danas dešava u svijetu. Koje je razlog stanja u Palestini, u Bosni i na drugim, i na drugim mjestima. Koje se spomenut u pričama? Kažemo se spominje u Koranu sanicima. govori se o događajima, donose se propisi. Koje to se spomenuto u Koranu? sujuti spominje imena nadimke, mjesta i tako dalje spominje meleke, džine pa mi smo spomenuti nešto od od toga prvo što je spomenuo jeste imena poslanika mi smo rekli da je poslanika bilo nekoliko hiljada to nekima je 120.000 da je bilo. U Koranu je spomenuto 25. Adam, Nuh, Idris, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Jakub, Jusuf, Lut, Hud, Salih, Šuajb, Musa, Harun, Davud, Suleiman, Ejub, Zulkif, Yunus, Ilyas, Yesa, Zakariya, Yahya, Isa i Muhammed sallallahu alaihi sallam. U Kur'anu se kaže također spominje nekoliko, nekoliko imena Meleka. Allah samo zna koliko ima Meleka koliko miliona i koliko milijardi, niko ne zna. Spomenuto Džibril, alaihi selam, u um Mikail. Spomenuto Harut i Marut. Spomenuto Malik, koji je čuvar vatre. Isto tako, oni koji kažu da se na Ra'ad, suri Ra'ad, Zato se ne misli na grom, nego se misli na ime, nego se misli na ime Meleka. Također, Sijil i Qaid. A ima onih koji kažu da je e, Zulkarren u stvari bio jedan od, od Meleka. Također, suri nebe, jevme akumu ruhu, da se misli na ruh, na posljednog Meleka, da se ne misli na Džibrila. Tako ođer misli se na sekine koji se spušta od srca da je to melek jeli, koji dolazi u, u srca čovjeka spominje ime jedna ashaba ashabi se mnogi spominju ali samo se spominje ime Zejda ibn Harise, jel tako? od onih koji spominju dobrih ljudi Mada ako neki ima razlježenja da li su poslanici ili nisu. Kao spomenuje Imran, koji je otac Merijeme, je li? Uzeir, Eba, kao što je Lukman, kao što je Jusuf, u suri Gafir, u suri Mu'min, da se ne misli na Jusuf, ali i selam, kao što je Jakub, u početku suri Merijeme, da ne, ne misli jeli, kažu, ne misli se na Jakuba, ali se na kao što je Taqi, suri Merijem, ini auzubir rahman min kem kuta Taqija, utičem se lao tebe, ako budeš Taqijan, pa neki kaže da je to bio, jeli, da je to ime čovjeka, koji je znao napadati žene, a da je Džibran Selam došao u njegovom obliku i tako dalje. Što se tiče žena, spomenuto je ime samo jedne žene, to je Merijem Ali Selam, Iako se spominju druge žene u Kur'anu, ali bez imena, kao što je žena Imrana, žena Nuha, žena Luta, žena Aziza, suru Jusuf, žena Faraona, spominje se i žena Adem, ali se Hava, ali se one ne spominju i ne spominju se po imenima, jeli. Isto tako za ime žene spominje da je to Baal, u suri Safat, misle da je, jeli da je to e, žena koju su e, koju su oni obožavali. U Kur'anu također spominuta imena nekih nevjernika, kao što je bio Karun koji je bio iz Musaovog ali se nam naroda znači nije bio iz faraonovog naroda nego je bio iz Musaovog naroda spomenute Đalut spomenute Haman spomenute Bušra u suri Usuka kaže ja Bušra za Gulam da se misli na jednog koji su bili u došli da donesu vodu, jeli? Da se nije mislio na muštuluk, na Azer, koji je bio otac Ibrahima, iako neki kažu da je to bio njegov nadmak, a njegov, njegovo pravo ime. Isto tako u Kur'an se spominju imena džina, na prvom mjestu njihov otac Iblis spominje se tako je Ifrit, sure Neml. Spominje se također imena plemena, kao što je Jeđuđ i Međuđ, kao što je Ad, Samud, Medjen, kao što je Kurejs, kao što je Rum. Spominje se drugi narod, spominje se imena naroda, jel, mada spominje imenom, ali gentilnom vezom upućuju da je to Nuhov narod, Lutov narod, narod Tebe, Ibrahimov narod, stanovnici Ejke, stanovnici Resaj, tako dalje. U Kur'anu se spominju također imena u pričama ili kazivanja, imena kipova Ved, Vosuva, Vojeguz, Vojeunk, Vonesr, Vallatul Uza, Vomenat, Vomenat, Ruđs. Su tako oni koji kažu da je džit o da su imena e, kipova. O rešat. Ono što je božavao narod Ilijasa. Baal. isto tako Azer, neki kažu da Azer nije Ibrahimov otac, nego je stvar to bilo ime kipa kojeg je Ibrahim a.s. obožavao. Kad su u pitanju mjesta koja je spominju u Kur'anu, kur'anskih kazivanja, na prvom mjestu je Meka, koja je spominju u Beka, i Medina, kao što je Bedr, kao što je Uhud, kao što je Hunain, kao Mešar al-Haram, kao što je Misr, kao Babil, kao što je Ejka, Šeđer, Ahkav, Turisejna, kao što je Đudij, kao što je Tuva, kao što je Kef, Rekim, Spominju se druga mjesta kada je pitanju e, onaj svijet, Ilijun, da je to u stvari mjesto u džennetu, Keusar, mjesto jeli lijeka u džennetu, kao što se sebilite s njim, kao što si džin, Saud, ili koje e, kao što su nekakve doline, ponori u džehennemu, kao što je Gaj, o Esam, o Meubiq, o Sa'ir, o Sa'il, o Suhq. Kao što je Jahmum. Spominju se imena planeta u Kur'anu, kao što je, mjese, kao što je sunce, mjesec, danica, kao što je zvijezda i tako dalje. I tako u Kur'an se spominje ukazivanjima životinje kao što je muha, čela, pauk, skakavci, hudhud, to je spupovac, gavran, mrav, žabe, krpeli, deva, krava, zmija, životinje, svinja, majmun, koza, ovca, slon, pas, konj, crv, vuk, i druga imena koji ima preko jeli preko 50 ako pogledamo ovu, koja je svrha? Koje su fadileti? Koristi kazivanja u, u Kur'anu. Ono što možemo da izvijemo jeste da se kazivanjem razvija nekakva misa o praćenju povijesnih događaja, jel' koji mogu biti uzroci i posljedice nekakvog, nekakvog događaja. Od onoga što se događalo na zemlji i ono što se možda neće ponoviti, ponoviti drugi put. Jer jednom kad se dogodi, ako se tad ne zapiše ili ne prenese, ko zna će se drugi put, drugi put dogoditi. Drugo je da mi uznemo pouku iz ovih pri, iz ovih kazivanja. Da uzmemo pouku od onoga, da se učimo na tuđim greškama ako su pogrešili, a da uzmemo pouku i da radimo po onome kako su oni radili, ako su uspjeli u tome da se ne ponove greške, da se ne ponove propusti. Treće, ova kazivanja objašnjavaju put pozivanju istini. Istine bez koje čovečanstvo ne može. Istine koje su donosili poslanici svojim, svojim narodima. U ovim kazivanjima jednom onome što se događalo prije je istina i potvrda poslanstva poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve A peto je da se učvrsti srce poslaniku sallallahu alejhi ve sellem a i vjernicima koji dolaze posle posle njega je ti dolazi istina. Kullu nuqsu alayka min anba'i rusul. Ma nusabbit bihi fu'adak. Ovo što mi tebi kazujemo i sve što ti kazujemo i što će se kazivati također od vijesti o poslanicima je da ti učvrstimo srce, kaže Lađeža. Jer je u tome došla istina. Jer je u tome savjet i pouka i posjećanje vjernicima. Pa ćemo mi uzeti istinu, uzet ćemo savjet, uzet ćemo pouku, to će nas posjetiti i to će nam onda učvrstiti srce. Kroz ova kazivanja, mi vidimo da je vjera, da je jedan din bio od Adem a.s. do poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Isto tako, ukazivanjem Kur'ana možemo vidjeti da kroz svo vrijeme od prvog čovjeka Adelis, Adelis, od prvog čovjeka Adem alaihi do današnjih dana, da ljudski rod zavodi šeitan i da zbog tog zavođenja čovjek pravi greške i ovaj nerijed na zemlji koju vidimo. U inkazivanjima imamo zakonitosti koje pokazuju kako je jedno društvo se razvilo i uspilo, a kako je drugo društvo nestalo i bilo kažnjeno. Deveto. Isto tako pokazuje nam se u inkazivanjima ljudska nemoć. Kratkoća njegove misli. Jer čovjek ako ne zna stvari oko sebe, neće moći ni saznati ni predvidjeti posljedice tog svog stanja. I za nje jeste da nam ova kazivanja kazuju istinu o Kur'anu, u objavju onakva kakva je I da je bilo oni koji su svojom intervencijom pokušali da to izmijeni. I ukazuju nam jeli na zablude i pogreške oni koji se upliču u to. Jer Allah Žešanu spominje i narode, i životinje, i ljude, i žene, Mi nećemo, nekad, nećemo najveći da Kur'an opisuje ljude po njihovim tjelesnim nekakvim karakteristikama. Bio je jedan poslanik, bio je visok, bio je krupan, crn, plave oči, dugu kosu. Nećemo ne opisirati žene kako ne treba, nego kažemo za kraj da je glavni cilj, da je istina u kazivanjima koje Kur'an navodi nešto što treba da se saopći čovjeku, da čovjek razumije, a to je prvo da znaš men rabbuk, men nebijuk, ma dinuk, da izvučeš pouku šta će to biti kada sutra legneš u kabur, kada ti dođu meleci i šta, šta će te pitati. Da znaš ko ti je gospodar, da znaš ko je stvoritelj svega, da razumiješ svijet koji te okružuje, u kojem živiš. Šta će biti ako budeš radio po objave, šta će biti ako ne budeš ti da radiš po objave. Kur'an događaje osvjetljava potpuno jasno govorit se ko si odakle si, ko ti je gospodar što ćeš ti na zemlji zašto si rođen kako treba da provedeš ta svoj život na zemlji i na kraju šta će biti s čovjekom poslije njegove smrti Ovo je ono koliko možemo je li da u najkraćim crtama objasnimo kazivanja u Kur'anu. Molimo Allah da nas pomogne, da nas uputi, da ovo bude dokaz za nas, a ne protiv nas, onoga dana kad sretnemo sa Allahom Đelešanuhu, a neće biti od koristi ni djeca, ni, ni imetak. Da vas Allah nagradi, subhanaka Allahuma bihamdik, ešara la ilaha illa ent, Tako bilo ko je tu budeliko, će zakumu dva od hajre.